I donosimo salavat i selam na njegovog posljednjeg poslanika Muhammeda Mustafa sallallahu alaihi wa sallam koji nam vjeru dostavili salavu. A zatim, braćo moja, najstrani govor Najstraniji govor je govor našeg stvrtelja Tebara Kevotala. A najbolja uputa, najsigurnija uputa je uputa njegovog poslanika. Salamala i sredo. A najopasnije stvar, gdje stvari po vjeru su novotari. je vjeru? Islam. I na dine da vajne slav, kod vajne dina slav je vjeru islam. Druge nema. Drugi partija i puteva nema. Ne postoju. Ako neko misli da ima, kod hatom, kun hatom, kun tu sadu, kun nešto da vidimo. I najbolja uputa je njegova uputa. Njegova poslanika, sallallahu alaihi sallam, najbolja. Ovo danas čitaju hatibi čitavom svijetu. Ovaj umot, htjeli ili ne govore, kažu da je Allah od ovo najispravni govor, jel da? <laughs> Onda kažu da je Muhammedova uputa najbolja uputa. I to kažu, jel da to? Moraju reći. A to što je to sunet, na hudbi. Tako je radio Allah, poslani sve sve. I onda kažu da je svaka namotanija zabluda. A onda kažu da je svaka zabluda vodi u džihennem. Je tako? Tako je. Zatim, onda kažu poštovani džemate ja da počinju da mrtvog džemata ili od umeta Muhammed ala i srata ove pokusne kutku niće za probu svojih fetvi. Da vide da li će moja fetva uspjeti kod ovog džemata, a ja smatram da u Francuskoj ovako bi trebalo, a ja kažem da u Belgiji bolje, ja smatram da kod nas u Bosni treba tako i tako se stavio poziciju da naprave od umeta Muhammeda sallallahu alaihi sallam od naroda kome je Allah podario ponos koga niko nema, oni naprave od njih zbunjene mase koji ne znaju kudu da se okrenu. A za tu zbunjenost oni koji slušaju nisu opravdani. Ko kaže? Kaže jedan od dinastija. A on se zove Omer ibn Hatab radi Allah Kaže, svako ko zaluta na svoju štetnu zalutu, sam je kriv za tvoju zabludu. Zašto? Zato što je poslanica došla. Sunet je jasan. Kul hadi se bili. Reci ovaj moj put. Ja mu je ja pozivam Allahu. A na besire, ima je jasne dokaze, ja i svaki onaj koji me sledi. Ha? Vrlo jednostavno. Kada bi hatibi ovo prezentirali ljudima na način kako to traži i naređuje gospodar za koga kažu od hudbe da je njegov govor najspraniji, Allah mi jednog jedinog. Za celo jedan dan jedne hudbe muslimani bi zagrlili jedan drugog. Zašto? Zato što na ovim riječima Allah spaja srce. Zato što uzvišeni te bareke od Teala neće nikad umrć pojta zabuditi. To je jasna stvar ko što se gledamo vi i ja da nas ovdje u Goradu. Je tako? Jasno. I kad kaže uzvišeni da to se neće nikad desiti, kaže Rasul sallallahu alaihi sallam, moj umet se neće nikad ujediniti na zabudi. Kako neko smije da dođe sa fetvom mimo fetve poslanika sa ovaj i kaže, ja, e, stanje malo Mohamede, jes to, ali vidiš kakva su vremena došla tebe nema, ti si mrtav. A? Kao da tako govori. Ali gospoda, koji je pomogao Musa, ali i sela, Šuajba, ali i sela, Salih, ali sela, Muhammed, sela, ali sela, je Allah se va rekao da tela. Onaj koji sve može, onaj koji sve zna. Ali da bi nas Allah spojio zajedno, moramo da pijemo iz iste posude. Moramo da uzmemo i te kašike da bi jeli, tako? A ta posuda se zove Kur'an, a kašik je tu sunet. Drugčije nema. Drugčije se umet neće nikako ujediniti. Jer umet, kad je pukao umet Muhammeda s.a.v. Kada su krenule ove fetve. Fetve u kojima je nama postao težak Kur'an i teška lava knjiga i njegov sunet, pa kad nam je postalo teško, mi smo počeli da tražimo i beznadežno muslimani su ugledali superiornost u Americi, u njihovom avionu S-17, koji jedan taliban, ne znam se niko pitat, uzme, osvi složi ga. Vidiš da ne treba biti posebno pametan da se jedan avion oboli. I najnepismeniji narod na Dunjavuku danas, jedan od njih su oni. Muđani. U smislu koje nepismenosti? Nemaju nemaju listove, nemaju kompjutere. Kako to da imaju šarije? A mi s druge pa strane, puno nam Bosna mislilota, mudrata, gledajte, FTV, pogledajte samo kako su bistri, pametni. Ja, no, mene izaberite, ja ću vas primati svići, samo izaberite. Ma ima da vas vaga, čim završi glasanje. Ha? A nikako li izađemo iz krizi, a gledaj Talibana. On još nosi kapu koja je poderana dok je srstima ratovo. Još ko ovdje ima očinci. Odjelira. Ali ima i šerijac. Kako? Zbog čega? Je li uslov bogatstvo? Kako imaju šerijac? Je li uslov da imaju para? Oni nemaju ba ništa, oni imaju dinara. Je li uslov da imaju magistrale? Autoput, PT, koridor na kome će se obogat pola državnika u Bosni. Ha? Pa su izmislili riječi koje narod uopšte ne poznaje šta govori. Secesija, recesija, blencesija, zavrnesija, nema što ne radi. Samo da ga narod ne razumije. Da narod misli i vidi kako on padne taj. Tebi će dati glas. A ti ne možeš kifle to je da njemu ne znaš, ne znaš što penjiga u njegov pas, svi te. Pa ti ti laš ovaj lopoj. A talibani imaju šelje. Ha? Kako to? Da Allah neće da pomogne nas ovoliko doktora u magistara, docenta, ha? Darija, uleme, vidi koji su Allah akvar. Nikako ne ide blagostanje. Pa vadi, što nas ne vadite? Zato što su nas doveli u stanje njihove fetle. Zato što su doveli umet u stanje, onda kad su okrenjeli, prvi dio hudbe kažu istinu, drugi dio samo lažu. Kažu, najspravniji govor je Allah govor. Pa ako je onda to i reci. Otarac, ovo je najispravnije. Ne najispravnije u smislu da ima nešto manje ispravno. A, ma žao ješi, ne, ne, ne, ne. Samo je Allah govor, istini govor. Tu nema dvojbe i samo na to može izvati. Međutim, kad muslimari misle da je džemat ono što oni misle da je džemat, kaže uzvišeni, slušajte me dobro, u, svo, u svojoj plemenitokizmi, kaže, فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ تَهُمْ Kaže, teško se فَوَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ od salah, jel da? Musallin ko su? Oni, salah je namaz, a musallin su oni koji klanjaju. Uzvišeni kaže, Teško onima koji klanjaju, koji namaz kako treba ne obavljaju. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, radi Allah van, nemoj mi reći da danas ima neko da je veći alim od njega. Ne mogu više. On kaže, u tersiru ovog ajeta, kaže, to su oni koji su odgađali namaz. Ne da ga nisu klanjali, nego su odgađali namaz i ne mogu vremena bježali, klanjali kasnije. Kad njima govara je paši. Fremuli musalim, teško njima. U poslanikovom džemaru, kad ga nema na sabah, ili ga nema na jedan namaz, kažu, Ako je bolestan, onda je umro. Ako nije umro, a nije ni bolestan, onda je monaški. Teško se klanjačima koji nama svoj ne vodnije kako treba. Braćo moja, ovo kaže gospodar Arša Veličanstvenu, sura Ma'un, četvrti i peti aje. Teško se onima, peti Abdullah na vas, Abdullah ibn Mesud, koji nama svoj kad klanjaju ne vodnije kad treba. A ti kažeš, a dalje uzvišeni kaže, فخلف من بعدهم خلف ضاعوا صلاة واتبعوا شهوات فسوف يلقون يلقون عيا يلقون غيا كادوا زوجني a njih smijeniše, ko? Zli potomci. Slušajte dobro, koji namaz napustiše. To je molitvu i krenu se za svojim šubuhatima. Na ov, I ovdje se na ove misli na one koji su odgađali namaz. Znači. Allah te bare kevo ta'ala naziva u svojoj knjizi za koju kažu Hatini da je najstavni govor da su to šta zli potomci. Zamisli da ima džemat u kom su ti džemati u tom džematu sve zli potomci. Odgađaju namaz. Klanjaju sam. Ali odgađaju namaz. I to ti džemat. To je džemat zlih potomaka. To kaže gospodar Arša veličanstvenom. Onaj za koga ti Hatibu kažeš na uvodu, da je njegov govor najsrani. Oni koji odgađaju, ti ima džemat zlih potomaka. Koji je nazvao tako Allah. A možete zamisliti kakav je džemat, džemat u kome niko ne klanja. Šta će sa njima biti? Pa vejnulim musalim, teško onima koji namaz kako treba ne obavljaju. Šta kako treba? onako kako sam ja naredio kad ljudi živite vaka dala, namaz u njegovom vremenu i po sunetu poslanika te malaju sedem. I ti kad imaš takvu pojavu, imaš žema drugih potomaka. A šta misliš kakav je žema ljudi koji ne hranje nikad? Samo dođu petom na džugu. Ili za bajram. Moja kaže, i moj dedo kaže, u mene narav svaki bajram napravi baklavu. Imaš zeleni kući. I zamotala Kur'an. I kaže, nemoj da bi ga pipnuo da mu da opešti i saši s obe strane. Šeitan. Ne da bi ga otvorio se čak. Da bi ikad progledao. A zamislite, kakva je iskrenost kod ljudi, kaže Resul sada Allah ili tebe, u Adisu. Prvo zato će čovjek biti pitan na sunjem danu je sada. Šta? Namaz. Prvo će što biti pitan? Pa ako bude ispravan, bit će i ostalo. Iskreno i ispravno jedno bez drugog će biti bačeno. Pa Šta je dokaz? Kaže evo Hureyre, radi Allah, on prenosi hadis poslalika sallavisele koji je vredostojan, bilježi na muslim i Buharija, hadis će mu da kuda nije. Ili je Hasan Halalten. Mislim da te mi bilježi ovaj hadis. Trojci. Klima će biti naložena monapška vatra, džeheramska. To su ljudi koji su imali djela. To su ljudi prvi je šehid. Otvorite, braćo, dobro uši. Ljudi s kojima će biti zabaljena džehennemska, to je spopaljena, ona postoji. Nego, ono u smislu, kad bati drvo u spored, pa se ona još odmah Vi će povučeni po licima svojim šehid, ali i čovjek koji dijelio na lavom putu. Ima li djela, je tako? Mi smo i vidjeli. Tekbir, Allah akbar, odrđi džihad. Mi kažemo šehid. Ona je dijelio, mašala, vidi što on dijelio. Blago njemu. Napravio džamiju, kuća muđa na to. I ona je alika, vidi ga što je učen, bogobojazan. A on se sam zguri ovako. To radi sufije, pritežno, on se zguri, ti misliš da on. Strah od Allah, da natira u svom sagne. A uzvišeni na sunnjem danu reći će mu, radi koga ti poginu, kaže radi da Allah, kaže Allah, lažeš. Lažeš li si radi mene? Ha? jer se na sudnjim vagaju i riječi i djela. U stvari nije ti djela. Pa on će hrne vide. Ide Amin, za koga su ti djelja din? Kože da kažu ljudi, ne da kažu ljudi, radi tebe gospodaru. Lažeš, kaže, ti si učio Kur'an, da ljudi kažu kako si ti učen. Džehennem. Ti djeljo, jesam gospodar za tebe, lažeš. Lažu Allahu na sudnjim danu. Pravi munafici, lažu Allahu na sudnjem danu da su i nije ti ispravni. Pitam tebe i vas. Kakav je nijet kod čovjeka koji ne klanja nikako? Pitam tebe i vas. Kakav je nijet kod čovjeka? Radi koga on neće da klanja ako mu iskren nijet? Radi koga neće da klanjaš? Kaže, ja imam iskren nijet, a na čovječe, ova trojica imaju dijela. Dijela imaju, idu u džehrnem. Jer zbog čega? Zato što je teže nijetit kako treba stvar mu raditi. Radit ćeš deset godina, ali nije će puno teže napraviti. A ti iskren u nijetu nećeš da klanjaš. I kažeš ja sam muslima. Što tam ne dođe? Iskren mu nije i ovaj da brani, kažeš, sad ti znaš što je njegovom srcu. Čovječ, jesi ti normalan? Znaš ti šta govoriš? Hoćeš da kažeš da je on iskren? Nikada nema u džematu, nema ga u džami, ne dolazi. I onaj hoće mu kaže, ti si moj džematlija, isplatio, jesi, odličan. Ti si moj. I kažeš, i motivišeš ga da je on iskren, zli potomci koji kasne na namaz. Allah je naziva, prevedu li mu sarvin, teško vama, što odgađate namaz za njemovu vremena. A što je s onima koji nikako ne klanje? Kaže, poslali se do sebe, ugovor, ženati nije namaz, koga ostavi, on je kjafir, nevjernik. Hoćeš mi reći da si ti iskreni od poslanika sa lesen, a on pored iskrenosti mu ovo klanja. A ti ne klanjaš nikako. I kaže šta ti znaš u mom srcu? Ne znam ja. Zna uzviše mi te bar kretala. Mi ne robimo po srcu, ne smijemo. Se je zabranjeno. Kaže poslanik sa lalala i sedem. U čovjeku ima jedan organ. Koji ako je zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Sad ćemo mi tvoje srce staviti na renge. Brzo. Sad ćeš vidjeti da lažeš. Poslanik sa srcem ti kaže, ako ti je zdrav, a to je kaže srce, je tako? Kako, kako, srce? Ako on zdrav, zdravo je čitavo tijelo. Šta ovdje poslanik sa srcem govori? Ti kažeš da ti iskren. A ja, rastalja, ajmo planjati. Eee, mene zove direktor, Ne možeš ti mene. Pa rekao si da ti iskren. A pa svoj sve kaže, ako ti je iskreno to što u što kaže da je iskreno, ono ti mora na narediti ostalim dijeloma, svojim linićima, ruci, prstima, glavi, čelu, obrazu, srcu, nogama. Mora na red šta je iskrenjaj. Jer ja sam iskren, ja sam komodan. Lažiš. Lažiš, ovakvih je danas mnogo. Ne mnogo. Ova. Gori su oni što ih brali. Šta ih hrane? Oni ih hvataju za ruku i vode u džehennem. O tome se radi. Hvataju ih za ruku i vode, hajte sa nama u džehennem. Svojim petvama, svojim lažima i izmišljotnama. Jer zašto? Ako kaže džematu, džemate, ne nemojte meni niko da dolazi više, ne dovolite mi da mu klanjam dženazu koga nisam vidio ovde, na sabahu, na polne, na jasiji. Ne dovodi ga meni. Odmah će se procenat financijskih priliva u njegov džemat sačiš na 90%. Odošli pare. Pa bolje da ode vi med pare. Ja ću vama lagat srpama, tako može. Jer ako odete, hoću platu dobiti. Ako odete, 7,5-8 stoja, kud sam prispio? Ko će me hraniti? Umreće mi žena i djeca od glavi. Vjeriš li ti volano glavi? Čiju ti to jabuku danas jedin? Ko ti je dao ora da kaže vaći sam? Čiju vodu piješ? Ko ti je dao banane? Čije su ovce tvoje? Nisu one tvoje. One su Allahove. One su Allahove. I treba da budeš zadovoljan šta god da se desi. Jednom je se Allahom u robu desilo, imao je često vikova. Dolazi mu familija, sin, babo, ja evi, šta je se desilo? Reci sine, otišlo često. Ukrao neko vikove. čuvari, došli robovi, kaže on ima slobodni ste i vi. Oni gleda u njega, ti lud, često bikova ti ukralo nam, mi smo ti čuvali, kaže on slobodni ste i vi. Jer kaže, Allah je zadovoljan, ja hoću da Allah bude zadovoljan sa mnom. Oćemo često bikova nekidu, pa kaže, hoću da povećam Allahovo zadovoljstvo, idi ste slobodni. Hajde. Ha, gledaj ljudina, vidi ove iskrenosti. I ti danas, i to je činjen, da to je naše stvarno stanje, da se umet cijepa i dijeli upravo radi fetvi. Da tako? Radi fetvi! Izmišljeni fetvi! Partija pravog puta, ovdje kod vas u gora, gdje ovdje? Jer si upravio pravo. Hajde vidit ćemo, probajte, da vidimo. Dok me ćeš upraviti. I stavljaš tu da ti je cilj Allahova zadovoljstvo. Allahovo zadovoljstvo tebi cilj kroz ljudske zaopane. Ti ti normalno. Šta je tebi gleda? Allahovo zadovoljstvo, ti hoćeš da se približiš Allahu sa latom i uzatom. Preko njega da Allah da dođeš. A kažeš zavike kitabu na rebe fi, ova knjiga mi nema sumnje. Nema li u koju? U Kur'an! Ti si kompletan želijan bacio iza leđa čovječe. I smatraš, a čovjek ne radi ništa osim iz ubeđenja, to zapamite, dobro. Iz ubeđenja to stvarno misli da je to najbolje. Dobro. Evo imamo braće koja ne radi, Mastavi ne radi, Kamar ne radi. I svi se slažemo da je taj parlament da su ti zakonodavci, da su ta zvuči tako da i tako da, jel da, to nema dvojbe. I kažu zlo. Od čega je manje zlo? Kaže manje zlo, a od čega? Kaže da ne dođe drugi na vlast. Pa šta ja vam koristi kad ti dođeš, ti ćeš isto rako i on. I stvari moraš rati. Nego manje je zvoje od tebe samog, to je manje zlo. Dobro si rekao. Manje je zlo jer ti si najveće, ti si veće zlo, ono u šta ti pozivaš. Ti si veće zlo. Ti hoćeš da budeš tamo. I da da momcima koji ne rade, hajmo im izdat sredstva da kradu. Ha? Manje je zlo. Neka kradu. Nema, nigdje ne radi, žena mu ne radi, djete, bolestno mora na operaciju, ono, ne može! Pa kako ne može sad? Ovo može, a ovo ne može, kako? Još je ovo opravdanije, nema, brat, šta da jede? Hoće djete da leći, nema para, ljudi, mislim, nije ide, ne smiješ. A po njima, hajde nek ide, šta mazne, neko krade. Ne, ne možete, zabranjeno. Jel daj mi, da ja kako najdem, i čini zinalu sa njom, ne možeš. Pa moći, meni je nije, pa se rodi u džari. Rađamo, da ona rađa u lemenu, ja vidim što je to zinalu. Prema nijetu. Kako sad ne može prema nijetu? Prema nijetu da kradem, jer ja sam gladan, dar kufr, nema šerijata, nema islama, što da radim? To su važne priče za malo djeta. Ona je, braćo moja, ko spozna put poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ko zavoli Allaha te bareke ve taala, kome je jasno šta je put treba, ma kad bi sad svi počeo, ti ne mogu. Svi ne čini šta ima veze? Šta će ti oni koristiti na kabor? Pardon, u kabur da ne bi neko pogrešan na kaboru. Šta će ti oni koristiti u kaboru? Ti nećeš biti pitan za mesec Ebu Hanife u kabur Nećeš biti pitan za Šeju Slama Ibn Temir. Nećeš biti pitan za Nusrata i Mamovića neće biti pitan za imama Malika. Zavrno je da ima Hamdala, niko te to neće pitan. Melek je dobio narod, on mora tako raditi. Bićeš pitan za knjigu, ko ti je poslani, kako se zove, šta si uradio sa njom. Koja ti vjera. Pa ako to treba govoriš, još u kaboru vlada tebi. Allah vaša. Evo te, odmah ti te otvorim za nevla, jel da ti ti ugodaš. I kad će dođe sudni dan da ja ulazim. Evo me jer su prvi ispit, jer su dva kijameta za, za mu'mina, smrt i sudjiga. To su dva kijameta za nas. Tako se pula. Dva kijameta. I ulazimo, ulaziš u kabur. Dobro se zapitaj. Od ovog su, od na ove šeta noge zavrlo. Jer misli, izađe na prezbor i skupi ima ih deset hiljada. Evo nas mašu. Šta je koštalo deset hiljada njima u srbenu? Šta je bilo deset hiljada njima u srbenu? Šta su imali od toga? Eto, bilo je deset hiljada. Šta će im sve ih pobili? Šta će imati od toga? Ništa. Sad velja kolame treću u obavzama. A svaki od nas, tvoj pravac, tvoje ubeđenje i ono što si naučio ovdje na dejalku, nosiš sam u kabor. Isto ko kofere. Sam vidiš i otvaraš. Kad uđeš u kabor završeno, može tebi na kabor doći sve što ima vođa na svijetu i da ti uzmu sve što imaš palaca to je tvojima i naša korišta. Mogu ti učiti da, no, da nikako se ne odvajaju. Pa neki poslije kacu, nek sad, je li sad može MP3, malo da napravi kuću, iznad kabora i pustio kući i dur. Ha? Ako je istina što govorite. Sad pusti MP3, 24 sata, samo kod Al uči. Ona je naš unutra. A on se kaže, a Allah, samo zna zbog čega više. Ako se nije čuo odmokreće, ako je ogovarao, on se kaže, a ovo kabor, učimo koliko hoćeš koliko hoćeš mući. Ko kaže? Poslanik svoj stran. Kad je pošao pored Laha Kabora, kaže, ova dvojica se kažnjavaju ne zbog čeg, nečeg velikog, osim zbog ogovaranja, neće mojene mokreće ogovaranja, neće gdje, tako? Ovo ne zbog čeg velikog, poslanik svoj stran hoće da kaže, oni su smatrali da to nije veliko. Jer rođe moje, oni se kažnjavaju, oni su mislili da to nije veliko. Vidiš da je veliko, kažnjavaju su kao Pa ti nije muči. Radi nečuvane ogovaranja mokreće, A šta kad uđeš bez namaza u kabur? Kućeš bez namaza u kabur, bolam. Kućeš bez namaza na sudni dan. Šta ćeš reći, Allah, kad će to biti prvo pitanje? Pa ne, namaz, jesi li ti meni roba moj nisi? Ti ćeš reći, jesam Allah, ti znaš moj ja sam joj iskren. Hoćeš da lažeš, Allah. Hoćeš da lažeš gospodara nebesa i zemlje. Pa on zna, braće, on zna o nama zapisano u Rehima Furs, sve ovdje. Sad se uzvišeni znao. Sve ovo zapisano. I od nas uzvišeni gospodar, kome robujemo svaki dan, znajte dobro kad padneš na sreždu. I zamisli se, znaš da on zna gdje se zarušio. Gdje je kraj. Allah zna gdje sam ja. Jesam u dženetu u džehennemu. Braćo moja, Allah zna gdje sam ja u dženetu u džehennemu. Ja ne znam. Ne znate ni vi. Ne zna niko. Samo Allah zna gdje smo zarušili iz milosti svoje, ona jeste nas ila rahmeti lal min, poslao poslanika da mi sebi zarađujemo. Žene, koga odi, ne buđe žene. Vrlo jedno stvar. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa wassalamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi, wa sahbihi ajma'in. Kad svi pozivaju sebi, kad svi pozivaju svom pravcu, ne može biti da to nije rešeno šerijatom kud šta i kako poziva. Kaže Allah te barake u dala, فإن لم يستجيبوا لك فاعلم إنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إنما لا يهدي القوم الظالمين وشاك بدور كاجي الله تبارك وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم كاجي بضنعي فاعلم أنما يتبعون أهواءهم Kaže, znaje Muhammede, ako ti se ne odazovu, ko kaže ovo, onaj što smo rekli na početku, njegov govor je najistiniti govor. Najistraniji. Kaže uzvišeni, فَإِنَّمْ يَتَّجِيمُ لَكَ فَأْنَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Kaže, pa znaj, uzvišeni prvo znači, Muhammede, ako ti se ne odazovu, to me sunnete, je tako? Ako ti se ne odazovu, on me ušta i poziva sunnet Muhammeda sallallahu alaihi sallam, kaže, uzvišeni, فمن ضل ممن اتبع الله بغير هدى من الله kaže onda znaj da se oni povode jedino za svojim strastima. I da je kaže niko gore da luta dolom po svojim strastima. Ako se ne da zoveš pozivu poslanika sallallahu alaihi sallam, a pozna ti je put, jasan ti je put i dolazi poziv do tebe, Kogod neće da se odazove pozivu sunneta Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, on slijedi svoju strahu. Ko kaže? Kaže Allah te barek od tala. Kaže onaj koji zna šta je u tvojom srcu. I njega ne možeš lagati. I ti pravdaj strast nije to. Ja, ja mislim da je to ovako najbolji. Ovaj put je najbolji. Ne, ne, ne. Uzvišeni kaže. Prilem je se divo kefanan. Znanja ako ti se ne odazovu Muhammeda sallallahu sallam. Ako se ne odazovu tvome pozivu, poziv u celoga. Poziva se. Poziv ide. Poziv Muhammeda sallallahu sallam bereke tjegove dave došao i ovdje dolazi. I ide. U čitavoj zemaškoj kugli. Znaj, kad uzvišeni, ako se ne odazovu tvome pozivu Muhammede. I onda uzvišeni kaže, zbog čega se ne odazivaju? Kaže, oni samo stine svoje strah. Ne volite. I onda uzvišeni kaže dalje, Omen abavdo min meni tebe hevah bi gajri hudem min Allah. Kaže, a zar je iko gore za zalutao od onog koji sjeri svoj strah? Ima li iko gore? Gledajte šta kaže uzvišeni. U obliku čuđenja govori ljudima koji odbijaju poziv poslanika sa Allahom i sa njelom sunet. Kaže, zar je iko gore zalutao? Pa znaj, kaže Mohamede, ako ti se ne odazovu. Klanjaj, kaže, poslanite, klanjate kako vidite mene da ja klanjam. Postite kako ja postim. Vodite džihad kako ja volim džihad. Hranite noći namaz. Ženite se, udajte, onako kako se nam dostavio lisanu. Koju? Blagodat prema ono potpunjena, usavršena vjera na islam. Tako radite. To vam je naređeno, ne da birate, hoćete u ovom vremenu i prostoru nećete. Moramo, braću. To je naredba, ovo nema igre. U protivnom kad odijemo, uzvišeni kaže da smo sredbenici strasti. Ja zato ne volim da nas riječ novotar, ne. Sljedbenici strasti, to je puno ljepši. Sljedbenik strasti, te mi ne odgovara sunet, pa tražiš nešto da zamijeniš. Alternativu za sunet, nema to alternativu. Uzbilo sad. A nemoj lagaj i nemoj glasinat. Ja vam uzvišen kaže, inna Allahe la jezir kome zalimin. Inna Allahe la jezir kome zalimin. Kaže, Allah neće učiniti To je ukazati na pravi put narodu koji sam sebi ne pravi čini. Inna Allahe la jehdi od huda, je tako? Uputa. Inna Allahe la jehdi kome zalmin. Allah neće napravi put u put narod koji, koji sam sebi ne pravi čini. Koju? Kad se pozoveš po poslaniku i sunetu, ti odbijaš i slijediš svoj strah. Nećeš upute. I nećeš da ti ono biti upućen. Ko kaže? Kaže Allah, nevalko kaže. Tu nema bježanja. Zatim kaže dalje, قل أتيوا الله وأتيوا رسول فإن تولوا فإن ما عليه ما حمل ما عليكم ما حملتم وإن تطيعوا تهتدوا وما على الرسول إلى البلاغ المبين قال الله تبارك وتعالى في الماشية pokoravajte, kul ati u lajra ti u rasul, pokoravajte se Allahu njegovu poslaniku, kaže, ako ne sjedujete, ako nećete da se pokorite, kome? Onom pozivu koji je došao. On je, kaže, dužan da radi ono što njim naređuje. Ko? Poslanik sa Mora. A i vi ste, kaže, dužni da radite, morate ono što vama naređuje. Kaže, pa ako mu budete poslušni, vidi ovo sad, bit ćete na pravo put. Kaže Allah te bare varek ako budete poslušni, mome poslaniku, bit ćete na pravo putu. Sve što nije radio poslanik, ali sada ako već sada, a ti radiš je neposlušnost, kome? Allah te bare varek Sve što radiš, radio poslanik, poslušnost je to, kome? Allah te bare varek sve što budeš radio, a nije u skladu sa sunnetom, bit će ti bačeno, ostaćeš bez upute. U onoliko je vjeri koliko si skrenuo. Upravo tako. Drugčije je nikad. Samo nas ovo može ujediniti. Da krenemo da se ujedinimo bez para, bez ovata, bez neba, bez groža, bez materijalne koristi, bez ovo, ne, ne, ne. Da krenemo da se ujedinimo kad, <clears throat> kada naši stazeni tada i putevi budu išli prema Allahu te barak od tada. On će ujediniti srca naša. Kada naše putevi krenu prema Allahu te barak A tvoje pomaganje onoga koji slijedi svoju strast, zasigurno će te dovesti u poziciju da ćeš ga zavoliti. Da ćeš misliti da je istina na njegovoj strani ili ovo ljudi, to je zasigurno. Nego rođo moj, kad se pojavi Sune tebi je lojete da pomogniš. Ako bude slijedio svoj strah, a nema ga ako ne bude slijedio svoj strah, da ne znam da to radi, da je pogrešno. Ne postoji takav. Osjeća dobro, zna. Jer Islam je čista fita. Islam se ne da prne. Čim ga uprlja što se osjeti i postane štegovan. Čim postane štegovan, nešto ne vrijeti. Čist se. I danas mnogi, to je bilo vrijeme poslanika Salovi Sarana, su odmanuti malo nas je, kako ćemo, šta ćemo, kud ćemo, u vrijeme poslanik za sve ovakve riječi kada ljudi izgovarali, on se smatrali glasni. Šta vam je? Čovjek može da zapane u nekakvu krizu, tako? Ima nas malo, da pane, ima pa ovo, pa ovo. Ali da na račun te, to pada krize, ti riješiš, misliš da ćeš riješiti problem svoje vjere i sebe, ako ostaviš, uzmeš pogrešnu opciju, samo će tebe kosti. Ti Allah ne možeš ništa. Ne možeš mu ništa suhvaliti. Allah će uzimiti. Jel' tako? Pa kad neće Bosanci džume, vraća u Zemun kod Beograda. Upo, Srbije, napravili nešit njimaju džume. Upo, Zemuna. Neš, neće Muhammed, hoće Goran. Hoće Draga. Pa dođe Zoran i kaže meni, ja sam, kako si? Ka ja sam Zoran. Pa je Zoran, šta ti? Musliman, sam ti ga i ta. Glavno je za uvjeru. iz prljave hitre kufra, on privata iz odmah. S kojeg on putio odmah se vas I on odmah kaže, da to radio sam kaže, nije, neću ja. Ja sam bio, ja sam bio jedno tako je opci. Kad dođem popu kod oltara, pope kako? Kaže pop tako, nikakav problem, pope idemo. Vidi u nas popova koji kamaru ima. Ovako radi kako ti ja rekao, slušaj me, djete, ne znaš ti. Nemoj čitati da ti pogrešne knjige čitati. Taj Kur'an je prelpa, koliko prelpa, neću koliko. To su površine koje čitate. Mene mora slušati. Evo tebi samo je Mihal, unutra je, imaš adres, temu, o akidi, kako pa akida. Još sam mi kažu, mi smo rešarije. Mi smo mazno vidi akidi. Mi je šrede, Mohamed sam sve bio na rešarije. Aj kod njih. Ajde da složimo ono. Ti je šrede, Mohamed sam sve bio na rešarije. Znači, strašći. Ti je šrede, Mohamed sam ovdje sve potrije lao poslanih, bio Hanefija. Da ti glavu razi odmah. Ha? Ti je šrede, da je bio sebenik Muhammeda ibn Abdu'l-Ehaba, ne znam. Ha? Ne smiješ dođu moj. Ili da je bio tradicionalist, da je se pozivao na vjeru svojih djedova, da je on patio kako su nadrije njegov djedov pa jel. Nema tu da ću vidjeti. Ovo je islam. Ne daj ga šta god da dođe. Ne daj din. Zašto? Zato što kaže šir Usman ibn Tejnjera na hula. Kada Allah hoće da pokaže istinu. Da uzdigne svoj vjer. On kaže svojim većini slučajeva malobrojnim robovima, da ne jake protiv njih. Da svi udari na njih, kažu da Allah je To je tako. A ti se slavi 600 godina tradicijom, a mi 1430. Toliko. Naša stara tradicija. To tako je počeo prvi poziv, djekra, mi smo rakli kada mi hajamo. Otad mi da ti Ono što je izvalo nas da ne budemo divljaci, da ne budemo sredovići svog djeda, svog djeda Munira, jel da? Ej, kako on bio dobrim odnosima sa Perom, da ti samo znaš. On je redovno, no, on nije bio u puno, malo, dva, ne znam, samo u vašem sjedne, u vašem sjedne, jel da? Pa su napravili tako, ah, meraka u večernji danu. Pa znamo po Adisu da šetam tad, hoće da zamerači, jer ti će more. Pa sjedi pod gružem, Fardila, kaže, nas je služila. A pa Bošo, glupi, diže ruke. Joj, Fardila, doneti nam još po jednu. Pjesme se pjevale ne bi fazile ni djeda najka 92. Nigdje nije Hansin sad. Eto ti tvoj pere komšije. Ha? Pa kad su došli neki da im pomognu malo sa većim bradama, pa ste dobro došli. Čim je prošla opasnost, na polje izbosne, sad ćete nam djelo. Vi napravite nam nered ove. Sad, je, sad se ne puta, sad je dobro. Pravi mu napišti narod. Pravi pratati mu napišti. Sad je prošla opasnost Petra Gotanova. Kad je došlo neko su ubijete, nemoj da se zanima, ne di radi. Daj na televiziju, se priča o njima. Jedinica, tako, tako, sad su dobri. Čim prođe opasnost, uziš je ubijet, ti si. Kaže, čim prođe, kad <clears throat> krene opasnost, kolutaju očima i šlimpe. Kaže, sam se pravi, da su s vama pravi. Čim prođe, eto im. Udarimo sa štrim jesima sve im tako radi. Tako radi. Ah, da rad kao već je To radi dan danas. I niko im sa ti glavešina neće da kaže, ama ljudi, kuće se zamaza. Kome robuješ ti, volam? Kome si robovo danas u jedan? Ej, ja moram. Ja moram ureke praviti. Kome si robovo za ikindiju? A žena mi rekla, moram zrla i cijepa. Kome robuješ? Mi su ti Allahov rob? Ja sam, lažiš. Lažiš, nema to džemata. I zamislite, braćo moja, da danas imaš džemata, ljudi koji ga čanje. Samo plati članarinu i kaže, Meho Menić preselio na Ahiret 99. godine, ali on bio visoka partijska ličnost i na dženazimu je došlo platiti pet hođa, možete kaže misli. Kako onda žene počne da u skalu, kroz pozorom gleda, mala je dobro i A dženazu prati 90% ljudi kad imam kaže, stan se postupati sa kodom dženazu, On se okrene 16 ljudi, jedan za jedno stari 86, godin se još njih par. A oni svi po stranu sve gledaju vam. Došli da isprate mrtvu. Posljednji ispraćaj. Allaha mi sve stani šeitan. Allaha mi sve stani šeitan. Došli šeitani da isprate, Kad, oni to raduju. Trpa ga, ja se nas briga, mi ćemo mu klanjati, mi ti imamo abdesta. Srpjano, mahmurno. Trpa ga. A hođa kaže, mašala lijepe ženaze. Treba prvo tebi srpu nekako. Prvo tebe treba crkva dobiti. I to do dopala ovdje zemlju došlo sebe. Vrati ljude nazad. Gdje ti se dženaze bola? Kome ti došao na dženazu? Kome ti došao na dženazu? Pa ti nisi došao na dženazu. Ovo je titina. Titin obred. Bako je titina redne da se radi. Samo fali još muzika. Čuli šta nje umeta? To su uradile ko? Fetna učenjaka. Pa kažem učenjaka, ne mislim učenjaka, jel? Razumijem se. To su radile fetve. Jer fetva je glavni problem. Fetva je zače, moja glavni problem. Izađe čovjek sa glavom nateklom od ćevapa, od kavijara, stavio mu na tebe, ovdje ono, umotu crna fet, on je bijeli, on je dobar za zavoj. Kamo sve će da se stjeli udati sa nama. I nam valjale oni okolo što se mota i šta je ljudi poginulo pre selo, ne vrame da motat nemam zavoja. Odi, ođa, daj, tu, tamo, dobro došlo. Ha? Neće oni neće da govori ljudima istinu. Valah je, braćo, kažemo, ne kažem da su svi ti. A kako možeš onda pomagati džemat, koga ne da su naslijedili zli potomci, koji izgađaju namaz, nego koji ne znaju nikako. To su džemate koje 99 prosto ljudi ne znaju nikako. I ti pomažeš ta džemat. I ti pomažeš to kad ti ima. Ti pomažeš čovjeka koji prodaje šta robijati i temene kalila. Allahu, ajte prodaje za pare. Halo, ej, čovječe, pomažeš čovjeka koji dobije 100, 500, 600, 700 eura za hatmu. Pro, prodaje ono zašto su ostavi glave izgubili. Glave izgubili. Kada im se kaže kurak je, inna vaj hibu ledine u katilune fi se bili sasvim, kada mu njal mersu, sallahu ali one koji se bore na njenom putu kao da se bude čušti, oni glave gubili. A ovi kažu ovaj ajte da kažu, eh, Mehmed je dao 500 eura za stepenicu u džami. On se on kaže, on je od onih koji se bori na lahom putu. Ne kažem da to nije borba. A niko ne spominje osnovnu borbu. Kaže, po svem se sve, džihad je vrhunak islama. Ponovo nam, i ponovo, i ponovo kažem, i ponovo nam se dešaju iste stvari. Dešavaju. Iste stvari. I oni koji treba da pozivaju da bude ovaj narod, da dolazi narod sebi, Oni pomažu i stali obranu oni koji su isti ovaj narod 92. godine tako su četiri. U smislu, samo narod se nije čulo hajja za džihad. Ja ne znam imao sebe da se čulo. Da je hođa. I onda mogu snage i radosti stavio, evo sam 24 snage u premimera i uzao mikrofon. Hajja za džihad! Pa da vidiš kad ona ustaju ljudi, koga će pozvati? Znao je hođa da nema koga zvonu. Jer je znao šta? Znao je da nije odgojio za to. Znao je da ima ljudi koji nemaju mara u sebi ništa. Ginu za druže, Tito to mi te kod njegu. Je tako? Izgovara, ginu za narod, narod koji je izgovarao šehadet, ti druže, Tito to mi te kunemo, slušajte dobro, da se tvoga puta ne skrenimo. Jer vi čujete šta smo mi govorili? Allah molim da nam opusti. Druže, ti to mi se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. He! Tagut broj jedan kažu neki dana da je on u dženetu. Tražio kaže kod nam kad je umro. Kako će tražiti kad su ga ićek dopala? Kakav se rodio tog je umro? Čitalo ga ićek. Ni nogu ne dopu, ništa, rab ga obuzio čitalo. Vi ko ubijete me. Eto šta smo mi govorili. Taj šehadet, jedino smo mi vjerovali u to bratstvo jedinstvo. Zato su napravili od nas, celerom toga bratstvo jedinstvo, masu koja nije sposobna ni nešta. Jedino smo mi vjerovali da smo Hrvati i Srbi šta? Braća. Jedino smo mi vjerovali da su nam Srbi i Hrvati braća. Jel tako? Jer smo mi jedini čekali neće se to nama Ne može u Bosni. Ona je multijetnička zemlja. Evo danas, umjesto ne dajmo ga se nismo kao e, djecu oka svoga, mi danas govorimo, suživo. Suživo. Jedini sto vjera, međureligijski dijalog. Šta? Nemo ništa razgovarati. Nemo mi uopšte pravi sastanak. Vi ili primite islam ili vožnja. Ko kaže? Kaže Allah, postali sve sredne. Primite islam i ste spašeni. Kakav dijalog je razgovor? Ti normalno. Primite islam i šalje on svoje zaslanike. Idi kaže i da je tim. Dolazi sahabija i kaže šalje ga Allah poslanik. I ulazi Asab, šta ga briga što su ulaze. Jedna zlata keramika, evo on ulazi s konjem i pravo tako. Znate kako opisa kako ulazi Asab. Kažu, on je sjedio na konju Asab, imao je kupce drugo. I on je ušao, kad, su, kad je ušao u dvorce u Trnijskog kralja, šal je ga kupovi sa sebe, alo. I on uzao, kaže sorčari, da je uzao ono kopje, uzmo ono jaske njoj nabio i vam, da pere samo bači, ja. I skroz ono do rani, s konjem! I nabio ga, vidi ljudi. I kaže, šal na lavo, pa sve se sebe, kaže njemu. Šta je kaj pustinjače? Jesam, sam ja pustinjak. Šal je na lavo, postali, pa ja sam dobio naredbu, emr, Šalje me, u stvari šalje me gospodar nebesa i zemlje. Da ti kaže, da ti je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem da primi te islam. Ti tvoj arz, ako nećete prim, dolazi buzka. Ti dajte džidiju. Pustinja, on ga naziva pustinjakom. Pa ovo se ne boji. On veri, ja ide, ja sam u misi. Pa ne mora mi doći u red, ako mogu, šta ima veze. Mene šalje po zlani. I to nema igre. I naš šalje po sredinu. Naš šalje, braću, njega ne boli mrtav. Šalje me. I naređuje nam njegov sunet da pozivamo ljudi. Moramo. I da ga slijedimo, moramo. Makar sa, sa, u drinu, u drinu. Šta ima veze? Vidi sahabi. Prvo ulazi, ne boji se nikom. Osim Allaha. I onda kaže, ne interesuje me. I ovaj vidi da ovaj govori istinu. Zašto? Pa vidi da, zašto vidi? Pa on ušao, sad ušao da izgubi glavu, svejedno mu je bolao. Svejedno. Svejedno. Kaže, kad si ti mogu ući ovako, ovo je govor istinu, bro. Ovo ljudi, ovaj pustnjak, ostane predis i kraj zadnjeno se doma. Kaže, puste ga neke gdje. Kaže, možu da vidiš Muhana, malo razmislimo. Nije mi rekao da ti kažem da razmišljam. Otamo. Hoš li neš? Ja nemam puno, on je meni tako naredio. Jer bi danas rekli, šta je tako, šta je malo mudrovo, šta je? Ne ide tako, vidimo mi to. Izokola, a to ćemo kongres parlamentarnu proceduru, pa da mi to isfiniramo s njima, nemoj tako. Nemoj, ništa nas nema puno, samo to isto. Allah mi daje nam ovaj islam i Kur'an, daje nam takav ponos da nismo ni svjesni. Wallahi, braće, nismo ni svjesni. A gledajte ovo, savjet meni vama, uzmi prihvati Kur'an i sudem, sam, sam prihvati i uzmi. Kaže mi, ne daj Boža, što desi, ako se desi, sam, tebi će islam biti sladak. Nek oni da su djelovali, slobodno, Dan sudnji će doći, zikiraj se. Ali ponesi svoj mjer sa ne daj je nikom. Najbliži Aka, Arba, prijatelj, hoće ti uzmem što mu. Neću s tobom da radi, ne trebam. I meni je cilj jasan. Ja hoću Allahu njegovom poslednika srna. Ja hoću džene da uđem. Nemoj da ne vodiš u džene. Jer poslednika srna kaže, nećete umjeti dinic na zapadu nikad. Nikad se neću izdiniti. Ovo kaće često treba ponavljati. Jer očito da nekad izmakne. Neće, jel bi da zabluda, braćo, jest. Sve smo uvedene zabluda. Kako ćemo se da na tome Nikako. Zato ipu tako. I puknut će. Puknut će, vallahi će puknut. Osim onog što Allah čuva kao svoje. A šta je njegov Kur'an sunnet? Kako kaže uzvišenim Kur'anom, bori se makar bio sad. Svi će moji sredni svići u džene, osim oni koji to odbiju. Ona nema. Ko će odbiti sa vas posljednji, kaže sad? ko je to luk dođe? Kaže, kom se pokori? Prolazi, kom se ne pokori, on neće ući. A on govorio je skrastim i jasnim govorom. Allah te barak i molim da nas uputi napravite. Molim Allah te barak i tala, da vas, braću Gorazu prije svega, i ostale vas zaštiti od ovih partija pravo i traljavog puta. Molim Allah te barak i da vam podari i nama svima razboritost u oskodnim trenutcima. Molim Allah uzvišenog da nam podari snagu i jekin da izdržimo da se ne sretimo sa njim. Molim Allah te bareke o ta'ala da nam podari blagodati na ovom i na ovom svijetu. Molim Allah te bareke o ta'ala da podari muslimanima Bosne i bošnjacima da im podari uputu. Molim Allah te bareke o ta'ala da im podari uputu da vide kudi vodi njoj poličaj. Molim Allah te bareke o ta'ala da sjedini srca muslimana normalno na istini, na drugom reći. Molim Allah te bareke o ta'ala da nama podari razuma i ispravnosti razumijevanja njegove tebare kao tala vjere, jer je on to radi. Molim Allah uzvišno da nam podari učenjake, molim Allah tebare kao tala da nam podari bereketa u našem radu za islam, u našim imecima, ženama, našoj stoti, našim njimama. Molim Allah tebare kao tala da nam podari snagu i molim Allah da, da nas sastavi sa poslanikom, sa šehidima i sa iskrenim. Alhamdulillah i rabbi lalemin, takvim ustavom.